Պարոն Բեդլարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ հրավերել եք ստուդիա։ Դուք ծնվել եք Ստեփանակերտում։ Խնդրում եմ պատմել ձեր մանկության եւ պատանեկության տարիների Ստեփանակերտի մասին։ Ստեփանակերտը ամեն մի Ստեփանակերտցու հոգեվոր սնունդն է։ Ստեփանակերտում ծնվել, Ստեփանակերտում ապրել կնաշնակի դու ամենից երջանիկ մարդկանցից մեկն ես մակության օրերից Հիշում եմ առաջվա Նելսոն Ստեփանյանի այգին հին կարուսելներով երջանիկ երեխաները ուրախ աշխուժ խաղում էին առանց ծնողների անգամ հիշում եմ հին շենքերը որ այսօր տեղը նորակառույց շենքեր են փողոցները որ ասֆալտապատ չէին այն ժամանակ հիշում եմ դպրոցական տարիներին 7-րդ դասարանում երբ ուսուցիչը մեզ տանում էր գորգի գործարան այն ժամանակ գտնում էր թատրոնի շենքի դիմացի, որ այսօր նորակառույցին Խարկանի շենքն է, այդտեղ մի խոսքով Ստեփանակերտը հիշում եմ նեղ կածաններով, նեղ փողոցներով, բայց այսօր արդեն Ստեփանակերտը ցաղկած քաղաք է, ինչպես երկում է ասվում, սիրուն քաղաք, գարուն քաղաք։ Ստեփանակերտը աշխարհի ամենից մաքուր քաղաքն է։ Ծառայել եմ Սախալինում 2 տարի, որը գտնում է Հերավոր արևելքում մեր քաղաքի նման մաքուր քաղաք ես ոչ միտեղ չեմ տեսել։ Բայց դուք շատ տեղեր եք եղել։ Եղել եմ ու չեմ տեսել։ Ճիշտ է, ամեն մարդ կասի, որ իր ծնդավայրը ավելի սիրուն է, մեկը Ստեփանակերտը աշխարհի մասշտաբով գերում է բոլորին։ Մանուկ Պատանի Գագիկ Բեգլարյանի Արորյան ինչպես էր անցնում։ Շատ հետաքրքիր, այն ժամանակ չկար ինտերնետային խաղեր, հեռախոս, դուրս էին գալիս ստանբակ, խաղում, գյուղլկան է, թաշկինակ է, ամեն խաղ։ Դրա մասին մի բանաստեղծություն էլ ունեմ գրած մեր բարբարո։ Լահա մտա Facebook-ս մենն սնգավ մանկությունս։ Շկոլան կամինգ տեսինքանում, դուշկամ հայատ խաղինքանում, վեքի լենթիկ սկրենքի գյուղլկան է, ջնջլախտ է, Մննքարե ըրկնեշի չխկլդանե բոբսի կլասիկ սպիշկա գիգանտ յոթ քրանե յոթ չփանե մինչ փանե կաշամանե անուկամնե տնտոնե վալիբոլ ու բասկետբոլ բադմինտոն նաեւ ֆուտբոլ չապալաշկա ու կազակի ռզինկի կամ պրիգլկի թաշկինակի ու մոլաբի գրև գրև ու փռնել լապտու թամբի կուկուշ թամբի տոնքինալիստան մենթագի մինը մինին ասում արձան Կարիկ ասիկ, այս խաղերը խեհուժ դարձան։ Որ փողոցում է անցել ձեր մանկությունը։ Վիլյամ Սարոյանի փողոցում այն ժամանակ Ձերժիսկի երկու մանկապարտեզի Խաշմերուկու շենքնայոթոր դպրոցի ներքևի մասում։ Իսկ ծնվել եմ ոնց ասում է Ստեփանակերտին Վագզալեն Թաղովը 4 տարեկանից տեղափոխվել ենք Վիլյամ Սարոյան փողոց։ Մանկությունս այդտեղ սիրուն անցելա։ Հետո արդեն 6-րդ դասանից տեղափոխվել ենք Բաղրամյան 1 շենք։ Քաղաքի ո՞ր անկյունն է սիրելի ձեզ համար։ Բոլոր, բոլոր։ Բոլոր անկյունները շատ սիրելի է։ Չկա մի անկյուն, որ ասես սա սիրելի անկյուն չի անգամ համեմատելու տեղ չկա, ասես այս մեկը մի քիչ լավ է, մեկը մի քիչ վատ չի, ամեն մի անկյունը իր հետաքրքրություն ունի։ Բռնած կրկժանից, արմենավանից, գետապներից, ներքևի մասից բոլոր մասերը սիրուն եմ մեր քաղաքը։ Այնուամենայնիվ չկան վայրեր, որոնք ձեր սրտին ավելի մոտ են, ավելի հարազատ են։ Այն փողոցը, որտեղ հասակ ես առել, ավելի հարազատ չէ ձեր սրտին։ Բոլորն է հարազատ է։ Ամեն երեկույն երբ դուրս եմ գալիս մանգալու, Միշտ այդ Վիլյամ Սարոյան փողոցով գնում եմ շրջում։ Ձեր ոդքերն են տանում։ Տանում են, այո, իհարկե, մեր տունն էլ առաջի հարկում է, միշտ գնում եմ մեր շաբանդից նայում, papaիս տնկած թթենուն նայում, հիշում ես մանկությունդ։ Բանջարանոց մշակել եք։ Մշակել եմ, հիմա էլ եմ մշակում։ Մեզ Բոստանում էինք Թամարի ձորում։ Երրորդ դասանից անգամ մենակ ես գնում եմ Թամարի ձորը, անգամ տունը չէին իմանում ես որտեղ եմ այդ ժամին։ Դասից եկել գնացել եմ Բոստան։ Գողի հանդեպ մեծ սեր ուներ։ Այո, այո, այո։ Լավ ոստան էինք անում, շալակած բերում էի տոն, լոբի, բրանի, ամեն ինչ։ Զարմանում են այս փոքր երեխան այսքան շալակած բան։ Ամեն ինչ խողը փխրեցնել։ Հիմա այդ գյուղում եմ այդ նույնը անում։ Համարյա քաղաքում չեմ մնում։ Այդ քաղաքում մեծ մասը Ստեփանակերտում եմ մտածում այդ մասին, որ գաշ չկա։ Գյուղում ավելի հեշտ է ապրել այսօրվա դրությամբ մարդիկ զբաղված ոստաններով այդ Ստեփանակերտում աշխատում եք ինչպես եք հասցնում եւ գյուղում լինել եւ Ստեփանակերտում մեկ-մեկ որ արդեն բացակայում է վարելիքը որ իմանում ես մի քանի օր չի լինելու այդ արանքը փոկվում է գյուղ ասում եք աշխարհում Ստեփանակերտի նման քաղաք չկա։ Ինչով է անկրկնելի Ստեփանակերտը։ Եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհն էլ շրջեք, ելի ամենագեղեցիկ քաղաքը լինելու է Ստեփանակերտը։ Մոսկվայի բնակիչը, Մոսկվայում ծնվածը ասում են Մոսկվան ասերուն, Վաշինգտոնին ասում է Վաշինգտոնը, բայց Ստեփանակերտը անունը որ լսում է Ստեփանակերտ, արդեն մարմինը շոյում է այս գույն։ Որտեղ է Ստեփանակերտը մի չգիտեմ, ուրիշ ազգություններից էլ եմ լսել, որ Ստեփանակերտը շատ հետաքրքիր քաղաք է, որտեղ դու կարողանում ես օրինակ 1 ժամվա ընթացքում ոդկով քո ուզած տեղը գտնվես։ Որ փոքր քաղաք է դա է առավելությունը։ Չէ, փոքր քաղաքներ շատ կան, բայց հետաքրքիր զբոսանքելան նույնիսկ տա։ Ամեն մի անկյունում մի հուշարձան, մի հետաքրքիր պատմական ճարտարապետական հուշակար, ամեն ինչ հետաքրքիր է Ստեփանակերտը։ Այսինքն Ստեփանակերտը առանձնահատուկ դիմագից ունի։ Անպայման օրինակ Երևանը ասում են վարթագույն քաղաք, չէ՞։ Ես որ գնում եմ Երևան, ճիշտ է, սիրուն քաղաք է, լավ է, ամեն ինչը տեղը տեղին, բայց չեմ կարողանում այնտեղի օդ շնչել։ Մեր քաղաքը Ծառաստան է։ Բուրաստան է։ Ծառաստան է թե Ծառաստան էր։ Էր ու է։ Էլա ծառերը կան, ազատամարտիկների պողոտայի մանկության տարիներին հիշում է այն ակացիները ավելի բարձր էին աննաս ձևավորում էին այսօրվա դուրսում բայց այն ձևավորումը չէ էլ է ստանում փողոցի երկու կողմերից ծառերը որ բարձրանում են կամ արադառնում ու մեքենաները ասես թե այգու մեջ գնում գալիս էին ազատամարտիկների փողոցով հատկապես աշնան եղանակին դեղնաստերերները սիրուն հեքիաթը մեր Ստեփանակերտը Ստեփանակերտին ինչով է առանձնանում Ստեփանակերտը իր գիրքը շատ ճանաչ մարդիկ է ընդունել իմ իմացած ժամանակահատվածից ասեմ Բագրատուլ Բաբյան, Սարգիս Աբրամյան։ Երբ ես ասում եմ Ստեփանագերցի, նկատի չունեմ նշանավոր, այլ սովորական շարքային քաղաքացի։ Շարքային շարքային շատ հետաքրքիր Ստեփանագերցիներ կա, որ կարող ասկի նշանավոր մարդը այդքան չի նշանավոր լինի, որքան ասենք Փյուրումը, Բզայեն Ռուբենը, Նախշունը, Apple միշաներ ու միշան եղել Ապոն, կարևորը ապոն է։ Ես դրանք կոլորիտ էին ստեղծում։ Ես սորական Ստեփանակերտում այսին եմ ասում։ Ժաժուն։ Սորական Ստեփանակերտին ինչով է առանձնանում։ Օրինակ Ստեփանակերտին եւ Մարտակերտի շրջանի բնակիչի։ Գյուղից գալիս է Ստեփանակերտում պատանեկան տարիներից ապրում, արդեն բնակվում, ընտանիք կազմում, դառնում է Ստեփանակերտի։ Բայց բնիկ Ստեփանակերտին արդեն չես կարողանում էլի բաժանես։ Որն է բնիկ, որը չէ։ Դուք ձեզ բնիկ Ստեփանակերտի եք համարում։ Ու Ստեփանակերտ ծնվել, բա ի՞նչ համար է։ Արմատները ձեր Ստեփանակերտում չեն։ Ո Ստեփանակերտում չեն, գյուղնա կոխոզաշենա, բայց էլ Արցախ է։ Ուզում եմ ասել, դուք առաջին սերունդն եք, որ Ստեփանակերտում եք ծնվել, մեծացել։ Ո Ստեփանակերտ չէ, նաև գյուղացի Ստեփանակերտ չէ։ Գյուղը ձեզ ձգել է։ Գյուղը ձգում է, գյուղը միշտ էլ ինձ ձգել է։ Գյուղը չի ձգում։ Հողն է ձգում, որ աշխատես Ես 5-րդ հարկում եմ ապրում Ստեփանակերտում։ Նորից եմ ասում, Թամարի ձոր կոչող տեղամասում հողամասուն ենք, բայց դե մեկ լինում ստացում ա գնաս, չգնաս, բայց այնտեղ արտանում ես քո բակն ա, չես կարող ասել չեմ մտնում։ Միջև հիմա ունեք այդ հողամասը։ Հողամասը մնում ա։ Սեփականաշնորհած։ Սեփականաշնորհը 5 միլիոն ա 1000 մետրը իբր տնամերձ տարածքներն է։ Բայց ուրիշները հավակնություն չունեն այդ հողամասի նկատմամբ։ Ունեն Ինչպես է որ կարողանում եք ձերքից չտալ։ Դվող են թողից տանք, դե ուրիշի տած։ Դուք ասում եք թանկ է։ Թանկա 55 տարի ոստան ենք ընտեղ անում, թող մեզ տան։ Երկու տարեկան եմ եղել, որ հորս գրկում գնացել եմ այդ ոստանը։ Աճուրդի է հանվել։ Դուք դիմել եք քաղաքապետարան, հողամասը ձեր բերելով։ Ասմա 5 միլիոն քաղաքապետարանը։ Ոչ փողոց կա, ոչ ջուր կա, ոչ գոյուղի կա, այն մասը, որտեղ մեր ոստանա ձորա ձորը հող չեն հաշում։ Ինչի իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանակերտին։ Որ իրեն ոտնախարեն իր իրավունքները։ Իրավունքները, իր պատիվը։ Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Ստեփանակերտը առանց ում չեմ։ Ամեն մի Ստեփանակերտն էլ չեմ պատկերացում Ստեփանակերտը առանց իրեն։ Եթե ճանաչում եմ մարդուն, էլի։ Խոսքը միայն ներկայի մասին չէ, այլ նաև անցյալի։ դե, Հիշում եմ նույնիսկ գամ գրական դաշտին հիշում եմ Բակրատ Ուլպապյանին, հիշում եմ Սարգիս Աբրամյանի կնոջը, Վազգենովյանին, Գրգեն Գաբրելյանին ոչ չէ շես, նոր Վարդած Վարդան Հակոբյանը ուղղությունս գրական դաշտը գնաց, բայց այն շատ մարդիկ կան, որ չես պատկերացնում առանց իրենց։ Մանուչարը Վարկաձի մեկին ասես 10 բաշտովս չի լինում։ Երբ ասացինք Ստեփանակերտին ինչով է առանձնանում, Ստեփանակերտցին շատ թատերասեր էր։ Այ այդ պահը մենք բաց թողեցինք։ Բաց թողենք։ Թատրոն շապաթը, եթե չստե, 4 անգամ հորս մորս հետ գնում էի թատրոն։ 4 անգամ։ Նույն ներկայացումը դիտելու։ Լինում է նույն ներկայացումը 3 անգամ դիտում ենք։ Այն ժամանակ թատերական կյանքը Արցախում Ստեփանակերտում շատ հետաքրքիր է, շատ բուրըն ժամանակաշրջան է մեր մշակույթի ամենից կարևոր օջախն է թատրոնը եղել, ափսոս որ հիմա շենքը ոչ բարվոք վիճակում է եւ դերասաններ արդեն մի ձևի կոտրված հույս ունեմ որ ամեն ինչ Եվ ունեինք փառահեղ դերասաններ։ Մարգո Բալասանյան ունեինք, Վահրամ Փափազյաններ էստեղ եկել, տեսել եմ Օթելոն, Ռուզան էին խաղում, թատրոնը գնում էր բակերում էլ թատրոն տալիս։ Երեխա ծալապատակ նստած նայում էինք Իսկ կինո Ստեփանակերտցիները երևի միությունում դե, կինոյի մասին է արդեն առաջին տեղն էին գրավում հատկապես բազարի թաղ կուժանք այսպես ասենք էլի տղաները որ գալիս էին վերջի շարքերը նստում շվում բան կինոն էլ էր հետաքրքրասի է այն տոմսառնելու վիճակը Ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը։ Միջև 90-ականները Այն ժամանակները չկար էս ինտերնետային կապը, չկա հեռախոս, չկա այդ կոմպյուտերա կոչվածը։ Մարդիկ շփվում էին։ Պարապես մնացել դուրս եկել ընկերների հետ բակում նստել եք զրուցել։ Գնացել եք Զագորոտ, քաղաքից դուրս, հանգստանալու։ Ակտուների մոտ, գետ գնում եք տղաներով։ Գետից գիտուն էլ չեն կարելիս դպրոցից փախնում էին, քանի անգամ ենք փախել, մեր դպրոցն էլ Արմենավան առաջի շրջանավարտն է այդ դպրոցի։ Որ դպրոցն էր, համար 5-ը։ Հիմա 5, այն ժամանակ 11-րդ։ Գետնել մեր դեմն է։ Հենց որ ասում ենք փախնում ենք, փախնում ենք տղաներով, անգամ աղջիկներն էլ փախնում են գետը լողանում գալիս։ Ամեն օր համարյա։ Վիլյամ Սարոյան փողոցում դերը առաջի հարկ էր առաջի հարկի պատուանը հենց սպասում ես կան այդ բուրտը քանդած լվացած խոսում են դու էլ թե ես տալիս պատուհանից իրենց իրանք քեզ չամի չեն տալիս չգիտեմ մենք կողքին գրակարած լավաշ են թխում վաճառում են հետաքրքիր մայիսի 1-ը տոնական օրը երբ վերջանում է հրաապարակից քայլելով գալիս եք հասնում այս մասը արդեն բոլորով ուզում ենք այդ այն ժամանակ դե գաստարոնում էր կոչումը անհատական խանութ չկա սպասում ենք որ պաղպաղակը հեսա կստանամ 15 առաջին անգամ արդեն մայիսի 1-ին առաջին պաղպաղակը վաճարկի վաճարկի հանում դե աշակերտներ սպիտակ սիրուն հակնված բայց փոքր իր գլուխ ջարդելով պիտի մարոշնի ուտեք պաղպաղակ նոյեմբերի 7-ի հոկտեմբերյան հեղափոխության այդ պարադից հետո Շքերտից հետո շփորտում եք գծում շուկա որպեսզի ինչ անենք, կարալոկ ուտենք։ Մեջ մեծ կարալոկն էին ծախում, ասում եմ, տեսի, տես, եթե դու չգա, չառնես։ Արքայանար ինչ։ դե, Ադրբեջանցիներն էին, չի վաճառում։ Ուզեց չուզեց ասեմ, հա բայ, ասում եմ, շիրին դե։ <laughs> Մեկը ստեղից ես ուտում, մեկը հետեղից 4-5 10 ուտում ես, դե փողը որտեղից աշակերտ է դերից։ Իբր համտեսում ես։ Հա, հա համտեսել եմ գնում կողմից դուրս ես գալիս։ Համտեսում ես դուրը չի գալիս, քաղցր չի ասում։ Դու դուրս ես գալիս, բացացում հա, ես մի դե, կողմ։ Դուրը չի գալիս ճակերտներում, դե, որպեսի հա։ փող չտաս։ Ստեփանակերտին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Ամեն ինչով։ Շինարարես, շինարարություն արա, ստեղծագործողս գրիս ջնջիր, հավաքարարես քաղաք մաքուրես պահում դառնում ես օգտակար քո քաղաքը Նաիրուհի Ալավերդյանի կատարմամբ Ստեփանակերտ երկի մասին խոսեցիք չեք կարծում որ Ստեփանակերտի մասին երկերը քիչ են քիչ է քիչ չէ ըստ ձեզ պատճառը ո՞րն է շատ կան երկեր գրվածներ շատ կան կան բանասյացություններ ոչ չկա 5 հատ մենակ հայրս ունի գրած շրջափակումը Նիկոլը բացահայտ հայտարարել է, որ Արցախը եղել ու մնալու է Ադրբեջանի մաս։ Դուք պատերազմի մասնակից եք։ 90-ականներին զենքով լուծեցինք հարցը։ Որն է ելքը հիմա։ Նիկոլը Նիկոլում դրան շուննա որ մեզ բա եկել ասմա Ղարաբաղը Հայաստանը ու վերջ։ Ուրանա այդ խոսքը Սկզբում ասացիք, որ Ստեփանակերցին թույլ չի տա ոտնահարել իր իրավունքները։ Վստահ եք, որ միջև վերջ կանգնելու ենք։ Ոչ թե վստահ եմ, այլ համոզված եմ։ Ինչը լինի, ես տեղից գտածողը չեմ։ Ուր գնամ։ Ինչ չեմ պատկերացնում Ստեփանակերտից դուրս։ Չեմ պատկերացնում։ Եվ դա ինձ համար չի լինելու։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտցուն։ Ստեփան Կրծին շանտու կրակ է կամքը ուժեղա եւ նա դեմը առնել չի լինի նման պահերին Շնորհակալություն Ձեզ շնորհակալություն ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 26-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդման հյուրը Գագիկ Բեգլարյանն էր։ Զրույցը Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին։